Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati. Yang diberkati oleh Allah tabaraka wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang sangat banyak yang melimpah kepada penyelenggara dari daurah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan timbangan amalan mereka nanti berat di sisi Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang adil. Antisipasi sedikit apapun dari berbagai macam kebaikan-kebaikan di dalam berlomba-lomba di dalam kebaikan sehingga terselenggaranya daurah ini dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita keteguhan dan kekokohan di atas Islam dan sunnah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala yang melimpah juga kepada orang-orang yang mengadakan perjalanan yang sangat jauh dalam rangka untuk menuntut ilmu walaupun hanya sesaat sebelum kita kembali seluruhnya ke masing-masing daerah sibuk dengan berbagai kehidupan-kehidupan gemerlapnya dunia ikhwan fi din azza Allah ayyakum sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan agar seseorang ini berakhlak dengan akhlakul karimah akhlak yang mulia agama Islam yang mulia ini agama Islam yang sempurna ini ya. menganjurkan agar seorang muslim itu berakhlak yang dimana akhlaknya diambil datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditujukan bagi berbagai lini dari kalangan manusia jin laki-laki perempuan wanita orang kayanya orang miskinnya yang dewasanya anak-anaknya pemerintah maupun rakyatnya oleh kerana itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala di antara akhlak yang mulia yang Islam tekankan dan anjurkan jangan sampai salah seorang dari kita meremehkan perbuatan kebaikan sedikit apapun ya. sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor hadis 2626 dari jalan sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an ولا أن تلقى أخاك بوجه طليق وفي اللغو بوجه طلق وفي اللغو بوجه طلق jangan sama sekali kamu meremehkan menganggap kecil perkara kebaikan sedikit pun walaupun kamu itu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri di satu riwayat di sini pakai kasrah talika. di riwayat, di lafaz yang lain pakai sukun talqin dan riwayat yang lain pakai tambahan ya talika. ya dan ini semakna dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan sahabat Abu Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu ta'ala dan Syu'ab al-Ramad beliau mengatakan bahwasanya sanadnya sahih. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahkiranna bil ma'ruf syai'a." Jangan kamu meremehkan perkara kebaikan sedikit pun. ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي walaupun kamu menuangkan air yang berada di embermu kepada orang yang membutuhkan untuk minum. Wa tukallima akhaka wa wajhaka lahu mumbasit. Dan kamu berbicara kepada saudaramu dalam keadaan wajahmu itu berseri. Iya. Oleh kerana itu Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala menggambarkan mensifatkan yang namanya akhlak yang karimah, akhlak yang baik dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam ucapan beliau yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di nomor 2005. Iya. Dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala fa hasanahu fasih jannatihi. Kata beliau Abdullah Mubarak annahu wasafa husnul khuluq. Beliau mensifatkan menggambarkan tentang akhlak yang baik. Itu ada tiga Kata beliau bastul alwajh yaitu bermuka manis, wajah berseri. Iya. Wa badrul ma'ruf, berusaha untuk berbuat kebaikan wa kaful adza. Dan menyingkirkan yang namanya gangguan. Iya. Ya, Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis-hadis yang disebutkan tadi ini menunjukkan bahwasanya dari lafaz la tahqiranna jangan kamu meremehkan ya. kata Imam Al-Munawi Abdul Qadir Abdul Rauf Al-Munawi di dalam kitabnya Faidul Qadir kata beliau la tahqiranna ai eh, la tastasghiranna jangan kamu menganggap kecil ya Kemudian alam aruf di sini kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam aruf yaitu apa-apa yang syariat dan akal itu mengetahui bahwasanya hal tersebut adalah perbuatan al-khair, perbuatan kebaikan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh beliau Imam Al-Munawi. Iya, bahwasanya al-ma'ruf ma'rifahu asy-syara' wal 'aql bil-hisn apa yang diketahui oleh syariat dan akal bahwasanya itu adalah merupakan kebaikan ya. merupakan perkara yang baik ya. jadi kemudian di sini kata syai'ah Syekh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala di dalam menjelaskan hadis ini bahwasanya syai'ah dari kaidah logawiyah kaidah bahasa ya. dan ini juga biasa disebutkan di dalam keada-keada al-usuliyah walaupun memang asalnya keada-keada bahasa disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala rahmatul wasi'ah bahwasanya di sini iya syai'a nakira fi siyak an-nahy ta'um kata syai'a di sini isim nakira iya berada terletak setelah konteks pelarangan maka mencakup umum maksudnya seluruh kebaikan al-ma'ruf iya di sini mencakup umum kathiran al-khalil. Iya. Kebaikan yang sangat banyak ataupun sedikit. Iya. Atau hakira. Iya. Sehingga Abu Hayyan rahimahullah ta'ala mengatakan لا La من min شيئا على كل حال كائن ما, Jangan sama sekali kalian kamu meremehkan perkara kebaikan pun. Ya. Dalam keadaan apapun, jenis kebaikan apapun. Ya. Kemudian di sini nun adalah nun taukid. Penegasan. Betul-betul jangan kamu ya, meremehkan perkara kebaikan. Ya. Kenapa ya jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala? Sehingga hadis ini fa yadkhulu fi umum hadis hadis ma ma la yuhsa min al-amal as-salihah. الذي ينبغي على المسلم أن يحرص على فعلها بنفسه أو الإعانة على فعلها بنفسه أو بماله أو برأيه أو بولده أو بخادمه أو بغير ذلك من الوسائل إذ كل ذلك من المعروف الذي يشمله هذا الحديث sehingga masuk di dalam keumuman hadis ini sesuatu amalan-amalan saleh yang tidak tidak terbatas sama sekali, tidak terhitung. Jadi oleh karena itu hendaknya seorang muslim berusaha untuk melakukan kebaikan. Dia sendiri yang melakukannya. Iya, bukan orang lain. Dia berusaha keras untuk melakukan kebaikan dengan berbagai macam kebaikan, tidak mendele mendelegasikan kepada orang lain. Dia utamakan dirinya, dia sendiri yang melakukan kebaikan. Iya. Atau dia membantu melakukannya berbagai macam kebaikan dia sendiri yang melakukannya. Iya. Atau dengan hartanya sendiri. Atau dengan idenya, gagasannya, pemikirannya. Ah. kalau umpamanya dia harus mendelegasikan kepada orang lain yang ada sangkut pautnya dengan dia. Iya, anaknya. Iya. Atau pembantunya, atau pegawainya yang semisalnya dengan hal tersebut. Dikarenakan apa? Ini semua mencakup pada segala hal. Iya. Masuk dalam konteks faedah dari hadis ini. Iya. Oleh kerana itu wahai jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al Syekh Al-Utsaimin menjelaskan contoh-contoh. Iya. Bahwasanya sama sekali jangan seorang muslim itu meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Contohnya diantaranya kalau umpamanya teman kita membutuhkan pulpen, iya diberikan perkara sepele mungkin, iya. Atau teman kita ingin uh, nabrak batu, di pegang tangannya, atau ter tertabrak sesuatu, mobil, motor kah, tahan jangan sampai dia ter terjatuh dalam kecelakaan, iya. Perkara sepele. Apalagi di momen-momen daurah seperti ini. berlomba-lomba seseorang. Ya. Dia mengeluarkan berbagai macam potensi yang ada pada dirinya. Yang memiliki harta, keluarkan dengan hartanya. Ya. Dalam menjumput peserta-peserta daurah. Oh dia sudah memiliki mobil tiga. Tidak mungkin dia membawa mobil tiga tersebut. Ya sudah di rumah masih ada dua mobil. Fadul dari Ikhwas siapa yang bisa menyetir? masih ada sangkut pautnya dengan dia. Iya, sudah kehabisan tiket. Dia mempunyai relasi yang bisa iya. Yang bisa membantu saudaranya yang lain. Jangan dia meremehkan perkara kebaikan walaupun sedikit pun. Iya. Bisa jadi hal tersebut yang mungkin dianggap remeh bisa menjauhkan dia masuk surga dan menjauhkan dia dari api neraka. Iya. Yang kita mungkin selainnya angin lalu terhadap hal tersebut. Tidak terbetik dalam pikiran kita. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala perkara tersebut sangatlah besar. Iya. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah yanha Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala taqlil min sya'nil ma'ruf. Ayan kana miqdaruhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari menganggap sedikit perkara kebaikan. Iya. Apapun ukurannya. Fa inna Allah Ta'ala yuhibbul ma'ruf kullahu qaliluhu wa kathiruhu. Kenapa Bapak Ikhwah? Karena Allah tabaraka wa ta'ala itu menyukai yang namanya kebaikan. Yang banyak maupun yang sedikit. Iya. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على فعل المعروف بجميع أنواعه ولا يحتكر منه شيئا. Iya. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim berusaha untuk melakukan seluruh berbagai macam kebaikan. Ya, jenis-jenis ya. kebaikan. Jangan sama sekali dia meremehkan sedikit pun. فَلَرُبَّمَا كَانَتْ fi amal عَمَلٍ يَسِيرٍ Bisa jadi keselamatan dia. Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan dia dari api neraka dikarenakan amalan yang kecil tersebut. Amalan yang sedikit tersebut bukan amalan yang besarnya. Kita tidak tahu yang mana amalan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Adi Ibn Abi Hatim radhiyallahu taala. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bishakkit tamrah." Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun bersedekah dengan sepotong kurma, bukan sebiji kurma, sepotong kurma. Iya. Faman lam yajid fakalimatan tayyibah. Barang siapa yang tidak mendapatkan hal tersebut untuk yang disedekahkan, maka sedekahkan dengan apa? Kalimat yang tayyibah, dengan ucapan yang baik, dengan kalimat yang baik. Ringan. Iya, akan tetapi Coba lihat wahai jemaah rahmatullah subhanahu wa taala hadis ini menunjukkan anjuran untuk bersedekah walaupun se sepotong kurma. Ya. Dengan ucapan-ucapan yang yang baik. Dan itu merupakan apa? Bisa jadi penghalang dia dari api neraka. Ya. Kemudian faedah yang selanjutnya yang bisa diambil dari hadis ini. Ya. Perhatikan bahwasanya al-amalul yasir min al-ma'ruf qad yakunu kabiran 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Amalan yang ringan yang sedikit itu bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Besar pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa taala. Iya. وذلك بحسب ما قام بالعمل أو العمل من الأحوال kaidahnya apa dikarenakan hal tersebut tergantung dari iya, orang yang melakukan amalan tersebut dan tergantung atau dari keadaan orang yang melakukan amalannya. Tergantung keadaan orang yang melakukan amalan tersebut. Fala rubbama 'adama al-'amal bisabab an-niyyah as-salihah. Bisa jadi amalan tersebut walaupun amalan yang kecil itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Disebabkan karena niat. Ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bisa jadi kebalikannya. Amalan yang sangat besar. Iya. Amalan jihad. Amalan yang besar yang lainnya akan tetapi bisa menjadi kecil Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dikarenakan apa? Niat. Sebagaimana yang diucapkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah taala dalam dinukilkan dalam Jami' Ulum wal Hikam jilid 1 halaman 13. Demikian juga dinukilkan di dalam kitab Syiar Alamin Nubala jilid 4 halaman 800. Kata beliau, "Rubba 'amalin saghirin tu'addimu 'an niyyah." ورب عمل كبير تصدرها النية betapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar pahalanya dikarenakan niat dan betapa banyak amalan yang sangat besar itu menjadi kecil pahalanya dikarenakan niat disebabkan karena niat oleh karena itu wahai jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ikhlaskan ikhlaskan niat kalian yeah berusaha fokus untuk berbuat kebaikan. Kapanpun juga, dimanapun juga, dalam keadaan, keadaan apapun juga. Iya, dikarenakan orang yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai oleh Allah tabaraka wa taala adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Iya. Dikarenakan kaidahnya wahai jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Syekh Al-Utsaimin, kaidahnya setiap orang membantu keperluan keperluan saudaranya ya meringankan beban saudaranya maka Allah tabaraka wa taala yang membantunya juga ya melepaskan berbagai macam kesulitan-kesulitan ya menolong dia ya sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wallahu fi'un al-'abdi ما كان العبد في عون أخيه Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya yang lain. Perhatikan, kaidah yang sangat agung, kaidah yang sangat besar. Jadi kalau dia menolong saudaranya yang lain, otomatis Allah subhanahu wa ta'ala yang menolongnya juga. Al-jaza'u min jizil amal. Balasan sesuai dengan apa yang dia perbuat. Dan ini semakna dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, dari jalan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati." Barang siapa yang meringankan keperluan atau melayani keperluan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan keperluannya. Iya. Sehingga wahai jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menolong kita meringankan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan kita, memenuhi berbagai macam kebutuhan-kebutuhan kita. Iya. Melepaskan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yang namanya seseorang hidup di dunia tidak mungkin senang terus pasti akan menghadapi berbagai macam duri-duri kehidupan, berbagai macam tantangan-tantangan, gangguan-gangguan. Iya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Iya. Kalau Allah Subhanahu wa taala membantu kita. Apakah kita akan merasakan kesulitan? Tenang jiwa kita. Tenang. Iya. Oleh karena itu wahai jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam berbuat kebaikan fokus. Enggak usah terlalu peduli dengan perkataan orang. Dikarenakan seseorang tidak mungkin mampu membuat semua orang ridha. Tidak akan mampu membuat seseorang apa? Senang semua. Hatta antum berbuat kebaikan pasti ada yang mencelanya. Ai, Kalau orang bahasa Makassar mungkin air energi Eh, sebagai sebagai ini. Orang ini mau sebagai sebagai, sebagai ini, sebagai itu. Iya. Ah, kayaknya maunya jadi mau maunya jadi lihat ini. Eh, Erok di sini kalau bahasa Makassar, maunya saja dilihat ini, ini orang. Iya. Jadi tidak usah fokus terhadap berbagai macam omongan-omongan orang. Perbaiki niatmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah taala dan dinukilkan ucapan beliau dalam Tawad Ta'nits halaman 168 kata beliau innaka la taqdir an turdi an-nas kulluhum sesungguhnya kamu itu tidak mampu iya membuat manusia orang-orang ridho seluruhnya senang seluruhnya iya fa'aslih aslih ma Allah ثم لا تبالي الناس maka perbaiki niatmu antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian jangan hiraukan manusia ya. oleh karena itu wahai jamaah, rahmat Allah Subhanahu wa taala jangan juga seorang muslim itu dia mau melakukan kebaikan kalau dia sebagai kalau dia ada kedudukan kalau dia tidak diperintahkan kalau dia tidak disuruh atau diberikan posisi yang empuk posisi yang enak walaupun dia tidak mendapatkan harta minimal kedudukan perkara dunia perkara dunia bukan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala baru dia bergerak kesalahan besar wahai jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala seorang muslim seorang mu'min kapanpun dimanapun dia kerahkan seluruh potensinya tidak mesti menunggu seseorang itu harus kaya. Tidak mesti seseorang itu harus kuat dulu. Tidak mesti menunggu seseorang itu harus memiliki segala sesuatu kemampuan yang dia miliki. Dengan berbagai macam talenta. Dimanapun, kapanpun. Begitu ada kesempatan berbuat baik, dia berbuat baik. Ada orang, banyak orang, sedikit orang. Dia niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Iya. Sebagaimana datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba li 'abdin akhadh bi bi'inan farasihi fi sabilillah." Ash'athah ra'suhu mughbaratun qadamah. Betapa beruntungnya seorang hamba dia mengambil tali kekang kudanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rambutnya aut-autan, kusut. Kedua kakinya berdebu. In kana fi hirasah, kana fi hirasah, wa in kana fi sa'qa kana fi sa'qa. Jika dia berada di pertahanan garis depan, dia benar-benar menjaga pertahanan garis depan. Jika dia berada di pertahanan baris belakang, dia benar-benar menjaga pertahanan baris belakang. Iya. Wa nista'adzan lam yu'adzan. Kalau dia meminta izin, tidak diizinkan. Wa in syafa'a lan syafa'. Kalau dia meminta untuk memberikan syafaat kepada orang lain, membantu orang lain, maka dia tidak diberikan. Ini menunjukkan bahwasanya dia betul-betul orang yang tidak dikenal. Dia datang sebagai perantara mau menolong agar supaya uh, minta tolong ditolong kepada orang lain. Iya. Sudah memberikan syafaat. Tapi mungkin siapa kamu? Tidak diberikan. Kalau minta izin tidak diizinkan. Tidak dikenal lah orang ini. Akan tetapi dia benar-benar berada dari garis depan. Ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjaga garis depan. Berada garis depan di belakang tetap benar-benar ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Taala menjaga garis belakang. Jadi menunjukkan kapanpun dan dimanapun dia ditempatkan, maka dia benar-benar melaksanakan kebaikan al-ma'ruf tanpa menunggu pujian orang lain. Iya. Eh. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal-hal yang membesarkan suatu amalan walaupun perkara tersebut adalah perkara yang kecil yaitu au li anna dhalika ghaayatun ma yastati'uha al-'amil yaitu tergantung kemampuan dari seseorang yang beramal dikarenakan apa yang namanya seseorang mengamalkan amalan itu berbeda-beda ya kemampuannya berbeda-beda tingkat kemampuannya baik dari segi harta baik dari segi tenaga berbeda-beda kemampuannya iya Tayyip. bagaimana mensiasati bagaimana syariat ini menganjurkan walaupun dia amalannya sedikit tapi pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala padahal kemampuannya rendah dari segi harta iya dari segi harta dia rendah kemampuannya mungkin pemasukannya cuma 2 juta Saudara-saudara yang lain ada sampai ratusan juta. Tapi yang pemasukan yang cuma dua juta ini bisa mengalahkan yang ratusan juta. Walaupun sumbangan yang dia dapatkan iya, yang pemasukan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rezeki pada dia. Pemasukannya sebulan ratusan juta nyumbang sampai 100 apa? Nyumbang sampai 10 juta. Iya, Dengan orang yang pemasukannya cuma 2 juta, nyumbang juga 1 juta. Sama-sama 1 juta. Sama-sama 1 juta. Iya. Tapi kalau dia mengutamakan saudaranya, orang yang sedikit hartanya dia mengutamakan saudaranya, ya sebenarnya perlu ini uang tersebut. Akan tetapi saudaranya ini membutuhkan. Ya udah kasih dulu. Iya, berat berat Iya, dua juta memasukkannya ikhwah. Keluar satu juta sisa setengah. Belum lagi anaknya, istri segala macam. Iya. Tapi, Tapi karena Allah Subhanahu wa taala anjuran Allah Subhanahu wa taala dia mengutamakan saudaranya. Iya, menjamu saudaranya. Iya. Karena cuma ketemu sebentar mungkin. Setelah itu dia balik atau pergi. Kapan lagi ketemu? Kalau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Iya. Taib. Sebagaimana dikisahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Iya. Yang menafsirkan tentang ayat surat Al-Hasyr ayat 9. Beliau mengisahkan anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fab'atha ila nisa'ihi فقلنا ما معنا إلا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذم أو يضيف هذا فقال رجل من الأنصار أنا فانطلق به إلى امرأته فقال أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ما عندنا إلا قوت صبياني فقال هيئي طعامك وأسبحي سراجك ونومي صبيانك إذا أراد حشاء فهيأت طعامه وأسبحت سراجها ونومت سبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فاتفعته فجعل يريانه أنهما يأكلان فبات طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون iya. Suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke istri-istrinya bertanya. Iya. Maka jawaban istri-istrinya ini tujuan untuk menjamu orang ini. Iya, orang yang datang. Iya. Maka Kata istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak memiliki apa-apa kecuali air. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat orang yang banyak, siapa yang menjam yang mau mengajak dan menjamu orang ini? Maka ada salah seorang dari kalangan Ansar mengatakan saya. Dia pun pergi kepada keluarganya kepada istrinya. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya, muliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban istrinya? Kami tidak memiliki sesuatu, iya, kecuali sepotong roti untuk anakku. Makanan untuk anakku ini. Iya. Maka coba apa jawabannya sahabat tersebut? Kamu kata ah, "Sudahlah, kita juga butuh apalagi anak kita ini." Iya. Tidak. Coba perhatikan jawaban Salah seorang sahabat ansar Maju terus Niat ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala Iya Dia mengatakan kepada istrinya Persiapkan makanan Matikan lampu Persiapkan makananmu matikan lampu Tidurkan anak-anakmu Jika mereka mau Makan malam Ini makan malam ini Ya kalau siang kan tidak mungkin nyala lampu Iya dinyalakan apa? Uh, penerangan. Iya. Taib. Maka istrinya pun menyiapkan makanan tersebut dan mematikan lampu dan menidurkan anak-anaknya. Kemudian istrinya tersebut bangkit iya, memper, memperbaiki lampu. Bangkit memperbaiki lampu. Iya. Lampu tersebut dan mematikannya. Iya, memperbaiki lampu dan mematikannya. maka keduanya pun ya, memperlihatkan antara suami dengan istri makan memperlihatkan perhatikan di sini lafadznya apa yuriyani annahuma yaakulani memperlihatkan seakan-akan makan iya di depan apa di depan tamunya fabata ini, dan suami istri ini tidur di malam hari sampai esok dalam keadaan lapar. Anak-anaknya sudah tidur duluan karena ini jatah ini sebenarnya jatah untuk anaknya. Dikarenakan memuliakan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rela berlapar satu keluarga bukan satu. Bukan kalau dia sendiri mungkin, kalau kita sendiri mungkin bisa menahan. Iya. Ini anaknya. Siapa yang yang tahan? istrinya. Mungkin suami istri masih bisa. Iya. Sehidup semati. Sengsara sama-sama. Tapi kalau sudah melihat anak. Biasanya luluh. Iya. Tapi lihat. jemaah Jamaah dirahmati Allah. Tabaraka wa ta'ala. Iya. Dia mengutamakan saudaranya. Tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi menunjukkan walaupun dia miskin walaupun dia apa-apa begitu ada kesempatan berbuat baik dia bisa laksanakan amalannya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala maka di pagi harinya dia datang kepada keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka apa kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya bahasanya Allah Subhanahu wa taala semalam itu tertawa iya Allah subhanahu wa ta'ala tertawa dan kagum terhadap perbuatan kalian berdua. Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hashr ayat 9 ini. Ya, mereka mengutamakan di atas diri mereka sendiri. Walaupun mereka itu kesulitan. Walaupun mereka itu kesusahan. Barang siapa yang dijaga ya, kekikiran yang terdapat pada dirinya. Maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Iya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati bahwasanya kaum Ansar adalah orang-orang yang beruntung. Baik. Kemudian wahai jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara juga yang menyebabkan amalan tersebut walaupun ringan akan tetapi pahalanya besar yaitu wala rubbama kana sababu ta'dhim ma qaranahu min shiddati halil 'amal. كما لو كان العمل متعلق بشدة حاجة الشخص bisa jadi sebab besarnya amalan tersebut itu berkaitan dengan keadaan besarnya amalan tersebut sebagaimana kalau amalan tersebut berkaitan dengan apa kebutuhan seseorang yang mendesak kebutuhan seseorang yang mendesak sama dengan yang peristiwa yang tadi iya Dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kita dengar. Kata beliau, "Annaha qalat, ja'adni miskinah tahmilu ibnatayn laha fa'ta'amtuha thalatha tamarat." Datang seorang wanita yang miskin yang dia membawa kedua anak putrinya, kedua putrinya maka saya memberikan makan kata Aisyah radhiyallahu anha pada wanita tersebut tiga butir kurma iya fa'atat kull wahidah minhuma tamrah ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمت فاستطعمتها ابنتها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما ya. Kemudian wanita yang miskin tersebut membagi masing-masing pada kedua putrinya. Iya. Dan ketika dia mau mengangkat kurma yang jatahnya dia ke mulutnya, tiba-tiba kedua putrinya memintanya. Iya. Maka wanita tersebut memberikan, membagi dua. Iya, dengan membelah jatahnya dia dibagi dua diberikan kepada kedua putrinya. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Iya, fa'ajaban sya'nuha. Maka perbuatan yang dilakukan oleh wanita tersebut membuat saya terkagum. Ta'jub. Fa dzakartu alladhi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun mengisahkan iya, apa yang dilakukan oleh wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Inna Allah qad aujaba laha biha an-nar aw a'taqataha biha min an-nar. Iya. Afwan, inna Allah qad awjaba laha biha al-jannah atau a'taqaha biha min an-nar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dia ini masuk syurga. Ya, disebabkan karena apa yang dia perbuat. Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan dia dari api neraka. Amalan yang kecil. Tiga butir kurma. Karena ibunya butuh. Iya mau begitu baru dia makan. Anaknya kedua putrinya membutuhkan. Tidak jadi makan dibagi. Sedikit, sedikit, mudah, mudah, remeh, remeh bagi orang yang memiliki. Akan tetapi ketika keadaan wanita tersebut terdesak, rela untuk membagi kepada anaknya. Iya. Maka di sini besar pahalanya di sisi Allah tabaraka wa taala. Ya. Di antaranya dikisahkan juga dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ya. Dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل التراب ياكل اسهرا من العطش bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda suatu ketika ada seseorang yang dia berjalan di suatu jalan ya. dia sangat merasakan haus kehausan ketika itu ya. kemudian maka dia pun mendapatkan sum, apa sumur dia pun turun ke sumur tersebut minum darinya Kemudian orang tersebut keluar dari sumur. Iya. Begitu keluar tiba-tiba dia mendapati seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah. Dikarenakan sangat haus anjing tersebut. Anjing. Iya. Faqala ar-rajul laqad balagha hadzal kalb min al-'atash mithla alladhi kana balagha Sungguh anjing ini mengalami kehausan sebagaimana saya yang sebagaimana saya barusan alami ini. Iya. Panazal lah al-bi'r. Maka orang tersebut turun ke sumur tersebut. Famala'a khuffahu thumma amsaka bi-fihi. Dia pun mengisi khufnya, terompahnya dengan air. Kemudian naik ke naik dari sumur tersebut dalam keadaan apa? Terompahnya dia gigit. Iya. Yeah. Di sepenuh digigit pakai pakai mulut naik iya setengah mati susah susah iya kemudian fasakal kal dia pun memberikan minum pada anjing tersebut fasyakarallahu lah fasyakarallahu lah maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya iya faghafara lah maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dia iya qalu Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa inna lana fil bahami ajr?" Wahai Rasulullah, iya, kita memberikan minum hewan-hewan atau menolong hewan, kita mendapatkan pahala? Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Na'am." Iya. Fi kulli dzatin kabinan ratbah. ajr. Iya benar. Setiap menolong makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala pahala. Seekor anjing, seekor anjing binatang yang hina mungkin. Iya. Akan tetapi dia menolong anjing tersebut. Menolong anjing tersebut yang sedang dalam kesulitan, kehausan. Iya. Dan juga orang ini sikap yang begitu cepatnya. Iya. Yang dia melihat bahwasanya dia juga mengalami hal tersebut. Iya. Makanya dia ada terdorong tergerak untuk menolong anjing. Bagaimana lagi? Perhatikan kata para ulama, bagaimana lagi kalau dia memberikan minum pada penuntut ilmu? Saudaranya yang lain membutuhkan atau memberikan makan, memberikan berbagai macam fasilitas-fasilitas sehingga iya, berbagai kegiatan belajar mengajar dia berjalan. Jadi jangan remehkan. Ya, keluarkan berbagai macam potensi yang kita miliki di dalam kebaikan. Ya. Jadi sehingga kata para ulama, kalau kita tidak mampu dengan kebaikan tersebut, melakukan kebaikan tersebut, minimal dia memfasilitasi. Minimal dia mem memfasilitasi ya kebaikan tersebut. Naam. Dan sebagai penutup, ikhwan fil din azanillah wa iyakum. Kebalikannya hendaknya seseorang ya betul-betul memerhatikan berbagai macam ucapan tindak tanduk kehidupannya sehari-hari. Ya. Jangan sampai sesuatu yang perkara yang remeh yang dia tidak yang dia anggap mungkin sepele bisa menyebabkan dia masuk dalam neraka. Dan kebalikannya juga yang sebelumnya seseorang walaupun perkara remeh dia berusaha menyebarkan yang namanya kebaikan baik dari segi ucapan iya ilmu yang dia pahami dia sebarkan kepada khalayak ramai ya karena kita tidak tahu yang mana dari amalan kita tersebut apa yang diterima Allah tabaraka wa taala. Iya. Jadi permisalan jemaah yang rahmat Allah Subhanahu wa taala padi kalau dia tumbuh maka rumput juga apa? akan ikut tumbuh. Akan tetapi kalau rumput tumbuh tidak akan bisa padi tumbuh bersamanya. Jadi fokus antum beramal sekecil apapun itu juga. Iya. Demikian juga hati-hati kalian dari berbagai macam ucapan status di media-media sosial. Iya, bisa jadi hal tersebut remeh atau sedikit bahkan satu kata bisa menyebabkan kalian sengsara selama-lamanya di akhirat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah la yulki laha bala yarfa'uhu Allah biha Sesungguhnya seorang hamba dia berbicara dengan suatu kata. Iya, suatu kalimat yang merupakan itu merupakan hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin dia tidak perhatikan. Mungkin dia remehkan hal tersebut, menganggap kecil. Iya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat-derajatnya diakibatkan karena satu kalimat tersebut. Iya. Wa innal 'abda la yatakallam بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في الجهنم dan sesungguhnya seorang hamba dia berbicara dengan satu ucapan iya yang merupakan ucapan tersebut termasuk dari kemurkaan Allah tabaraka wa taala yang dia tidak perhatikan iya. akan tetapi Allah subhanahu wa taala melemparkan dia dalam neraka jahanam diakibatkan satu ucapan tersebut Semoga Allah tabaraka wa taala melindungi kita semua dari berbagai macam ucapan dan tindak tanduk yang menjerumuskan kita dalam kubangan kehinaan, kehinaan yang tiada taranya. Kita dimasukkan dalam api neraka dan semoga Allah subhanahu wa taala memasukkan kita dalam syurganya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi kita semua dalam hiasan akhlakul karimah al-karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga dengan akhlak yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terpancar di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam bermuamalah kepada istri kita, anak kita, saudara kita, tetangga kita, masyarakat kita yang sekitarnya. Ya, sehingga mereka mendapatkan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Aktifi hadal qadar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة